geliyor şuradan toplam 9 tane bunu e, kendisinin sonra gelen işte terapi halinde bunu çağırmıştım bu bunu çağırmıştım bunu anın göstermiştim talebelerin talebelerin bu kısmını bölmüş mesela şey Muhammed Salih Aleyhisselam bu 9 sayfalık bir mazlum 750 sayfalık kitabının şerh ediyor tabi bu kataklarda şerh ediyor bunun içine de doktora yolu yolu şerh ediyor yine bunun bunu da tanımlıyor Şeyh Abdurrahman Yezidrin Allah'ın Şeyh Abdurrahman Yezidrin Rahimullah bunu da bu şerh eden alimlerin arasında ve başka da var bu şerh eden alimlerin çok bu da bunun daha önceki derslerimizde de bazı mekanlar seçimleri ki Nurun şeklinde alimler bazen okuyor, bazen okuyor, bazen hadis söylüyor vesaire mesela hadis söylüyor mesela Beykuniye metni vardır nasıl seçimleri işte mesela Sözde Amrı'nın zarakatı vardır Elhamdülillahi ve kamerna İnne nesbile minna ve şerâna İnsâfirâna onlara devam olabilir ama bu demişti şöyle, şöyle bir bölümü bilir bunu cevap bilir bu teorik bilir bu şekilde bilir sadece İslam meselesinin belki Allah'ın emrinde Rabbinin yoksa Peygamberliğin yoksa Peygamberliğin yoksa Peygamberliğin yoksa Peygamberliğin yoksa Peygamberliğin yoksa bu şekilde anlatabilir yani İslam'daki akideyi mevzuları özet olarak tanımlıyoruz neden? talebini özlerler cephe olarak akidenin bütün anın yolları kafadan olur bölümde canlanıp yerleşir cephe şeklinde sen onun üzerine böyle idam Budur, bilim talebi budur Talebe kolay özelleşiyor Bunun adımlarda devam edelim Bir kere birçok sebebi var Bunun sebebi kolay özelleşiyor İki, ikinci sebebi bu talebelerin yetini bakışıyor mesela bizim ulaşım parabolar bizim huzur ölü yolunda Allah için kullanmanın bir falan bu tür mazunlar müziklerini hoş görmüş çünkü sonları işte kafiyeli şeklinde gelmişti tamam mı? kulağa hoş gelir ezberlemesi basittir böyle olunca talebeye bir cümleyi kazanıyor yine üçüncü noktalarından bir tanesi mazunlar her zaman anlatılması zordur yani çok ödebi bir dil olmuştur ve e, Arapçaya vakıf olanlar çok iyi vakıf olanlar ancak buna hizmet edebilirler bunun böyle olunca mevzu içeriğinde Arap dili edebiyatının ünlü noktalarını barındıran bir yapıdır bunun böyle olunca talebe mevzu meşgullar ettiği zaman Arap dili otomatik doğru olarak çok güç olmuş hatta belli bir süre sonra artık şiirleri anlıyoruz nazımları anlıyoruz beytleri anlıyoruz onu çok bakıyor ve mezunlarda her zaman ağır dil kullanılır zor kelimeler kullanılır ve bu ileride talebenin çok ünlü kitaplara indiği zaman geçen ıslahları o ünlü kitaplarda geçen ıslahları çok rahat anlamasını sağlayabilir böyle sayılır yani böyle çok e, birçok faydası sayılabilir işte bunun yola çıkarak bunu daha önce yaptık yani e, şu an tatil ne yapıyorum mesela hani şöyle yapıyorum ben bakıyorum adamın şey işte tevfik Allah'tan diyoruz inşallah bunu bitiririz Akidesi Safarani diye okuyacağız Safarani diye okuyacağız Asıl kitabın akidesini El Akidesi Safarani ve El Cebretun Madiyye Fi Akdi Ahlel Fırkın Madiyye dediğim gibi kitap 4 sayfanın oluşuyor 4 sayfa içinde 210 satır boyunca ne yapmamış oldum bunu bu şekilde ne yapmamış oldum İnşallah e, bugün e, okutma etkimiz ne oldu tabi bugün mezuna giriş yapmayacağız şerh etme bağımında giriş yapmayacağız sadece ön mukaddime olarak akideden biraz bahsedeceğiz bazı malumatlar vereceğiz önümüzdeki bahsimize bunun Nazmi'nin e, şerhini göz olmuş Usulün nasıl olacak Nazmi'nin şerhine bakın Mesela ilk nazımda ilk nazımı kılın Mesela diyor ki Elhamdülillahi kadirul bâfi mukaddirul azâbil azâbil Ben ne demek? Böyle bunun kastetmiş Bugünün içinde, bu nazmın içinde Hamdlerimizi geçin, kadın geçin, batı geçin şey çözdü Arapça bilgileri muhabbetini ifade verebilirsin içinde bir şey oldu tane tane tadını da oldu geri geldiğini iradına da döndü yani Arap dilindeki Türkçe karşılıklı şey yüklen işte Özgür'deki işte Arapça'daki işte sahibi anlayacak çünkü bizim yanımızdaydı bunları ben ederim ki e, Arapça dilini bilmiyorum nedir bu nazım? yasa لا Maalesef bunlardan Maalesef bazı yerlerde hataya düşmüşler Bazı şeyler söylemişler Bilmediğim için Yanlış şeyler söylemişler Ölçümden şey yukarı şeyler söylemişler Ama bir çok olmuş Bunu beğenmedim Hangi mazlumlarda ne anlatırken Neye muhalefet etmiş Bunları beğenmedim Ama genel olarak Selef Şimdi yok ki Bundan olarak bahsediyoruz İkramdullah Azze ve Celle ve men Allah Azze ve Celle kendisini hak olan şöyle bulunuyor Peki Allah'ın kendisini hak olan şöyle mi? Bulunuyor Bulunuyor tezini İkramdullah buluyor Ve İkramdullah ki Allah Azze ve Celle'nin fiillerinde bulunuyor Ama Allah Azze ve Celle'nin kendisini hak fiilleri var Yani ya doğru ödüllenmişsindir diyor Uluhiyet tevhidini ikradullah bil ibadet Allah'ın ibadette Sabrın Allah için Allah için Allah'ın Allah'ın yardım Tevekkül edin İbadet etsinliğine ve ibadet etsinliğine Şimdi Üçüncü olarak tevhidi bakın anlatacağım Allah'ın There's ve sözde yüzüne uğrayalım Yüzüne ve yüzüne çevirdiğinde kıble bunun bir kılakçı yani kılma dağıtında kıble arasında Kabe olan kıble bu dediğimiz zaman İslam İslam Müslüman diyor ben anladım muhalefet yok ve ürüzüne çevirdiğinde herkes Allah'ın söylemiştir hatta filan da ilahiyet sözünde değil mi? Bunun parça şaşırma başında artık ibadet edilmiş bakın bütün ki e, yeri göğsün yoksa Allah'a bunu nasıl söylemiştir sorsan ilahiyet sözünü kim yarattı? şey e, ilahiyet sözünü hiç olsan yarattı yeri göğsün yarattı Allah yarattı ama ne ilahiyet sözünde sorumlu yarattı ama kıbla zemin müşkilatı yok Şamil ne kastediyor Rüziyet ve rüziyet sevimli müşkilatı yokken ne kastediyor Yani onlara sorsun rüziyet sevimli evet Allah sevimli Rüziyet sevimli sorsun evet Allah sevimli Nasıl da anlatın şey, Salçı sorsun rüziyet sevimli evet Rüziyet Allah Rüziyet evet Rüziyet Allah Ama misalede olan ne kadar ayrı bir şey. Şirk koşar mı rüziyet sevimli koşar bu şey. Ama kabul etme bağında kıble hürmünde bir sorun var. o zaman ikiye ayrılır bir kıble hürmünden iki İslam'ı görmüş İslam'ı görmüş İslam'ı görmüş olanları ne örnek veriyoruz Mekkeli müşrikler Mekkeli müşrikler inanç olarak Lübüviyet tevhidinde tek bir programları yok her ne kadar bazı noktalar olarak da yan olarak ana, ana usul mevzularında yok tamam mı? Mekkeli müşrikler söylemiştir müşrik olmakları uluhiyet sorunları sorunları daha çok kıble bunu gelecek kıble önünde uluhiyet ve uluhiyetten muhalefet edilmiş hiçbir fıkra oluşamaz kim hangi fıkraslar altında ibadet kimi yapılır Allah Allah ama bunlar Allah'ın gayesi ibadet ediyorlar mı? Adamlar mı? Asıl müşkilat olan daha çok kıble hılareti yani ben üçünün canlı nefesini diye üçünün kısaları arası daha çok bütün kısa bölümde ayrılmıştır bu müşteri ve maskeleri yani Kur'an ve sünnetin muameleyi satın noktasından inanç edinme noktasından çeşitli gruplar ayrılmış bunları böyle altı kısımda ele alabiliriz yani bir bütün kitaplarla alakalı naslarla karşılaştığımız zaman bu nasları nasıl alacağız bu nasları nasıl anlayacağız bu naslara karşı duruşumuz ne olacak ne yapmalıyız birinci kısım ki bunları ehli sünnet ve cemaat ehli sünnet ve Allah Azze ve Celle layık olduğu şekliyle zahrını almışlardır çünkü kitaplarla alakalı naslardan yani Kur'an için Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir ismi veya sıfatını gördükleri zaman onu Allah'a layık şekilde ispatlamışlar ve o noktanın zahirlenmişler işte böyle yapan kutlar mesela Allah Kur'an'da şu ayeti duyduğu zaman diyorsunuz Ar-Rahman'ın olan aşık olan Rahman aşık ayetini gördükleri zaman diyorlar ki bu ayetin zahiri Allah Azze ve Celle aşık var etmiştir yani İsteva alel arş Ey ala alel arş demiş Arşın arşı isteva etmek arşın üzerinde olmak demek Bizi anlamışlar e, diyorlar ki ne demişler o doğrusunu Allah subhanahu ve teala'nın kendisinin arşın üzerinde olduğunu söyledik Bunun dışında şeylere ispat etmiş Ve Allah işte arşı yaratmadan önce neredeydi arşının üzerindeyse şey, e, Allah arşının üzerindeyse arşının üzerindeyse bu türlü şeylere ne yapmıyoruz? Bidai olarak, başlangıç olarak bildirilmiş Hiçbir zaman demeyiz Allah Azze ve Celle'nin istiratı, arşının üzerinde istiratı Hazretinden ihtiyacından bildirilmiş Bilakis tüm tersini söylüyor Allah Azze ve Celle'nin arşının üzerinde olması ona ihtiyaç, ihtiyaç duyduğundan belli adamın bunu da beğenmedim Hazretlerinin bunu da beğenmedim Allah Azze ve Celle'yle kesinlikle açın Ancak mesela insan böyle değil İnsan bunu mutaliptir İnsan yatağın üzerindeyse yatağın üzerinde gördüğümüzde Yani yatağın üzerinde olmasa Vakıfın altından çözülüyor Yatağın da alyanın altından çözülüyor veya ardındaki hayvan düştüğü zaman ayağı tutulduğu zaman o da düşecektir muhtaç olduğu zaman ama Allah Azze ve Celle de böyle şey Allah Azze ve Celle'nin arşının üzerinde olması hikmetinden dolayı arşının üzerinde olması hikmetinden dolayı o yüzden kulun herhangi bir şeyin üzerinde olması kendi hadisinden dolayı ama Allah'ın arşının üzerinde olması azamatından dolayı çünkü insanlar üzerindeki olduğu, olduğu şey mutlak mesela şu an benim bunun üzerinde oturduğum ama Allah arşın üzerinde arş Allah'ın arşın üzerinde arş Allah'ın mi ki Allah Azze ve Celle melekleri tayin etmiş bizim yaptıklarımızı yazmak için ama Allah Azze ve Celle müstakil mi? o yüzden Allah hafizlerin Allah hafizlerin ki hafizlerin yanında bir soru Allah Azze ve Celle'nin kendi ihtiyarıyla yani kendi bilemesiyle herhangi bir fiil şey yapması sünnet sonucu herhangi bir e, şey gerçekleştirmesi o şeye mutlak olduğundan dolayı değil lafı tutmasından dolayıdır muhtaç mı ki Allah'a sınırını diyenlere diyor ki Allah muhtaç mı meleklere soruyor namaz kılarken duyduklar veya işte uyurken duyduklar ama bunlara sorsak bunların mantığıyla baksak Allah meleklere muhtaç olmuş batıl nasıl ki Allah melekleri tayin ederken namaz açıyor hatta hadislere dikkat etmek olan dünyalarla melekler onları Allah çıktığı zaman Allah sorduğu zaman melekleri Halbuki diyor ki Allah bildiği halde sorar melekleri nasıl bildiği halde demek Allah böyle bir şey yapıyorsa Allah onun muhtaç olduğunu böyle söyleyen insanların Allah Azze ve Celle'nin bütün ispatlarının da müşkilatı var yani Allah Azze ve Celle hakir anlamamıştır bir insandan şöyle bir soru soruyorsa Allah aşın üzerinden mutlak insan aşın üzerinden bu Allah'a hakkıyla değerini verememiştir Allah'ın Kur'an'ı veriyordu onlar Allah'a hakkıyla değerini veremediler diye işte bunlar da Allah hakkıyla değerini veremedi çünkü neden eğer Allah'ın bütünlüğüne sıfatlarını sıfatlarını bunlar bir soru sormadı çünkü bunlar bu soruyu sorarken ne unutuyorlar? Allah Azze ve Celle'nin hikmet tatlılığı için Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her şey hikmetlidir Kafiri cehenneme sokması bile hikmetlidir Ama bu bazen bize malum olur bazen meşgul olur Allah bazen bir şeyin hikmetini bilir bazen bildiğini Bakımdan öğrenemez bir şey veya bir neden sen namaza başlarsın Allah öğretmenin öğretmenin Allah öğretmenin secde aralarında huzur verirken Allah'a ekran diyorsun secden kalkarken Allah'a ekran diyorsun bir kesinlikle mutlaka Allah'a yemin edin neden bunda Allah'a yemin edin burada adamın şişleri var sanırım neden neden çünkü Allah'a yemin o zaman Allah Azze ve Celle bir şey dilediği zaman o hükmetlidir Allah Azze ve Celle'nin arşının üzerinde olması hükmetinden dolayı mutlaka olmanın dolayı insanlar kötü mutlaka dilediğinden dolayı bu mümkün değil derseniz nasıl mümkün ki biz Allah ve Celle onların anladığı gibi bu mahlukatın karşının üzerinde olması ya sandalyenin üzerinde olması bilmiyoruz Allah'ın için benzeri öyle bir şey hani bunlar daha bunu da anlamak burası çok iş yani bazı insan sancı veriyorlar şimdi yani bir soru soruyor sana sorduğu şey kendi yani o adam o soruyu sormadığında sana her zaman hüccet olarak geldiği bir şey sen nasıl Allah'ın öyle yaparsın nasıl öyle yaparsın nasıl e, arşın üzerinde dersin Allah'tan mı öyle tutun sizin şeyin öyle tutun sizin yani ne diyor adam onun bir benzeri yoktur sen nasıl müstahaplara böyle bir yaklaşım adam sana diyor ki Allah arşın müstahap mı çelişkileri mi temasıdır çelişkileri mi kendisi olur halbuki o ön mukaddimliği alındı yaptığı ön mukaddimliği aşkı da yapması gerekiyor bu şey onun aynı olarak şey, onun şubeleri Bunun şekilde oluşmak için Allah Azze ve Celle arşın zorundadır da dediği zaman Kim zamanında Allah Azze ve Celle'nin bütün olmasını gerektirir veya bütün olmamasını da gerektirir meselesi mükemmel bütün hakkı mükemmel veriyor sakladı bunlar bütünden her tarzda her kolta her grup farklı şeyler katılabiliyor zehninin içinden yolluğu var mutluğunun yolluğu var şahidin insanından yolluğu var kimi göre düşün neye göre düşün eğer düşünden düşünden kendisinde sıfatlar bulunan kendisinde fiiller bulunan dilediğini yapan kendisine işaret edilen bir şey kapsabiliyorsa evet Allah kendisinde sıfatlar bulunmuyor kendisinde fiiller bulunmuyor kendisine işaret edilen bir şey ama hükümden kastım bir kısmı bir kısmının muhtaç bir şey kastabiliyorsan yani mesela sen bana hangi bütün şey söylersen söyle onun bütün olması için bütün parçaları birbirine eğer bu tatlı diyorsa Allah bu manada bütün ümmetten o yüzden Kur'an ve sünnetin ispatlamadığı müminler lafızlar Kur'an ve sünnetin neslen veya ispatını yükseltmediği yani bu ispat gerekli örnek olarak yükseltmediği müminler lafızlar her zaman takdirden muhtaçtır takdirden müddet de cevap yanmıştır cevap verirken de illa o lafı itibar alacaksın diye bir kaydı yok iyi bir şey sorunda Allah bütün bir dört bütünlüğü eğer bütünden kastın kendini bütünlüğü sıfatlar bulunur sonra e, kendisini işaret edilen veya bir fiil işleyebilen bir şey olmuş e, e, evet Allah o manada nedir bütün ne demiyoruz evet Allah o manada kendisini işaret edilendir vardır kendisinde sıfatlar bulunmuş kendisi fiiller işlenmiş ama baktığınızda Kur'an sünneti özetin için bütün olarak kullanmıyor eğer senin düşünden kastın düşünden kastın parçalara bölüne, bölünebilen bir şey örnek bazı mesela fıkralarımız gerektiğindir sonra parçaların birbirine muhtaç olduğu şeyse kendisini parçaların oluşturduğu Ondan sonra mahlukatların içini huzur eden çalışan bir şeyse Yaratılmış insanların içinde bulunan bir şeydi Allah bu manada bütün olmasını yönetir Şimdi dedik ki e, bir de şununla bahsedelim Dedik ki selef hazretini anlattık Peki selef kim? Selef sahabe Selef sahabe Sahabe sahabe Keşke kim gibi de Ahmet ve Hanbel, İmam Malik, Şahin, Ebu Hanife, Sufyan Seyyid, Rasul Evza'il ve diğer diğer imamlar bunlar gibi bunlar ehlisinin kelep anlamıdır. Peki şu günümüzde günümüzde yani şu an yaşadığımız günümüzde selefi var mı? vardır ama ne manada selefi zamansal mı? zamansal selefi yoktur zamansal selefiden kasıt üç asırdır ama telefizden kastımız o üç akımlarını takip eden onların anladığı gibi anlayı kılın e, bu manada kastımız oradan ortaya olan şey. çünkü telef nedir? eski biz eskiye tabi olduğumuz bunun için alırız telefin için alırız bu selef ilmi selefi ilmi evet bu da kavram şimdi selef daha çok o dönemi ilah edilir selefi kişilere daha çok ilah edilir Şimdi ne olur başlıyor ki iki kitapta da münakışı şey münakışı ederler ama tabi çeşitli şeyler sorulmalı selef bu çeşit sorulmalı Kur'an yaşında iki kitapta Allah'a layık şekilde zahirini alır ve ısrar eder nesle bunları nesle vardır Allah mükemmel etmeli nesle vardır tabi bu ehl-i sünnet bu. ilk muhatı kısımlardır bazı grup kişiler de vardır ki bazı fıkılar da vardır ki bunlar da demişlerdir ki biz de nakşalı zahiri üzere alır demişler ama onlar zahiri üzerine alırız derken ehli sünnetin zahirden kastettiğini kastetmişimdir onlar zahirden maalesef maalesef ne anlamışlardır? teşvik anlamışlardır demişlerdir dini de nasıl zahiri üzere alırız yani Allah'ın eli ayetini duyduğumuzda deriz ki Allah'ın eli ama dinledim bundan müşebbih aslında müşebbih fırsatı şu an mesela rahatsızlar vardı benim günümüzde Habeşi'nin rahatsızlığını tarife etkiye dönmüş rahatsız olan aslında ilk dönemde müşemmehedir teşhimliği devam ediyor bu rahatsızlığın ilk açılıkının ilk dönemine baktığımız zaman müşemmehedir şey sonra rahatsızlar ileriki dönemlerde müşemmehedir e sonra değiştirdiler akidelerini sonra mutezile akidesini akidelerini başladı ve hala o zaman akidelerini değiştirdiklerinden günümüze kadar hala o akideleri devam ediyor mesela şu an İran'da yaşayan e, e, Şii rahatsızların akidesi mutezile akidesi ama o ilk dönemlerde müşebbiheler bulunmuş yani Allah'ın öyle vardı derlerdi bizim elimizde Allah aşın üzerindeydi ama bu insanın bir aşın üzerinde oturmasıydı Allah'ın gözü vardı bizim gözümüz müşebbih Tabi bunlar bunlar arası buçuk Bunlar Allah Azze ve Celle böyle nasıl vermezler Böyle şey olmuş Ancak baktığım zaman ince bir nokta yakalanması gerekir Şimdi bunlar tırnaklı işi değil mi? Bu müşebbiheler kendi içlerinde kıymetine düşmüşlerdir söylemleriyle çünkü onlara soru sorduğum zaman buraya kalaman bu tabiri caizse müşebbihelere reddi olarak e, en böyle net ehli sünnetin iktizam olarak yani kullandığı en net reddiyelerdendir şimdi müşebbiheler neden temas konuşuyorlar kendi içlerinde kendi söylemlerinin söylemleriyle temas konuşuyorlar neden? çünkü müşebbihler her ne kadar Allah'ın sıfatları mahlukatın sıfatlarını benzetiyorlar Allah'ın zatını mahlukatların zatını benzetiyorlar çünkü senin bir zatın var ve sıfatların zatının sıfatı var ne? senin zatını ölçün ölçün sıfatlarını işte elin ayağının gözünün için ee, değil mi? yok sesinin dizinin saçlarında sağlıklı değil mi? bu biraz zatı sıfat senin zatını oluşturur şimdi bunları sorduğu zaman yolak evet sıfat hakkından varil olan masların zahirini biz alırız ama zahirden, zahirden şunu anlarız Allah ölüm var diyorsa insanlar ölür ölüm var diyorsa bizim de çünkü Allah ancak bizim anlayacağımız kelimelerle bize hitap eder biz de bu kelimelerden bunu anlıyoruz ama bunlara soru sorduğum zaman Allah'ın sıfatlarını mahlukatın sıfatlarını lezzetlerim peki Allah'ın zatı mahlukatın zatı mı? ayrı olan hayır bunu demiyorum demiyorum Allah'ın zatı mahlukatın zatı gibi değil diyorum sorduğum ondan bunlar zat ve sıfatı teşbihte ayırıyor biraz Allah'ın sıfatları mahlukatın sıfatlarına benzer ama Allah'ın zatı mahlukatın sıfatlarından Evet bunlar otomatik insanın söylemleriyle kanatları tutarlı nedir bu? Bu hayra özelliği şimdi. En müstefan nedir? Zatın şer'idir kendisindendir mesela kendi beden olarak bir bütünsün sen elini attık el ayağını attık başını attık kulaklarını attık gözünü attık yani ne kadar vücudunda sıfatın varsa zaten sıfat organlarda ne kadar hep nasıl kim kaldı diyor ki en istifat far'ın anizler istifat zatın farkıdır tamam mı? sıfatlar zatın farkıdır yani sıfatlar zattandır eğer zat bunun doğrunda eğer zat yani Allah'ın zatı bak mutatın zatına benzemiyorsun otomatik olarak lazımlı olarak daruri olarak mecburi olarak sıfatları da mahlukatın sıfatına benziyor çünkü sıfat zattan bir terttir çünkü neden her sıfat şey, her zatın sıfatı neye münasebtir? neye göre? her zatın sıfatları yani her gün bir zatın sıfatları her zatın sıfatları kendi zatına münasip bir şekilde madem ki Allah Azze ve Celle'nin zatı mahlukatların zatı gibidir o zaman bu zatta bulunan sıfatlar da Allah'ın kendi zatına münasiptir münasip olunca Allah'ın zatına sıfatlar kulların da zatı Allah'ın zatından ayrı olunca otomatik sıfatlar ne oldu iki tarafından o zaman bunlar bu söylemlerin sınatı içinde Şimdi neden Allah'ın zatını şey Allah'ın sıfatlarına sıfatlarını benzetiyorsunuz ve zatını benzetiyorsunuz en mutlu zatlarını yani Allah bizim elin dediği zaman eli kendi zatını değil mi? eli kendi zatını Şimdi böyle önce bunun yaratılmasının üstünlüğü ve sorunları bakıyor Ama bunlar diyor ki biz hayır elden, ayaktan, şimdi işte bizim kendi ellerimiz yaratlarımız anlıyoruz Bu batıl, bu gerek aklen batıl, şer'an batıl, lügatın batıl, hükmen batıl Şer'an nasıl batıl? Leyse ki bir şey elinden veriyor Şer'an batıl Aklen nasıl batıl? sen şöyle bakın koskoca azim olan Allah Azze ve Celle aziz olan bir mahluka nasıl hiç var bu şu an nasıl hissinde şu an görüyoruz ki şu an görüyoruz nice mahlukat var kendilerinin hak elleri ayakları gözleri var niye çörebilme benzemiş Mesela senin kolunla kadının kolu bilmem uzun Senin başınla benim başı bilmem uzun Senin hayal veya senin burnunu bilmem uzun Maymunun burnunu bilmem uzun Bak bu tatlar arasında bile bir farkını söylüyorsun Halık ile mahluk arasında nasıl temas ediyorsun? Yani yaratan ve yaratanın arasında nasıl bilmem Allah Kur'an'da buyurduğu zaman Allah Kur'an'da buyurduğu zaman bunu bir şeyde açıyoruz Bundan kalak geliyor değil Şeyden yarattığını Bunda da kullanmış Bildiğin hiçbir aklı başında insan Allah'ın eli kendi elidir şeklinde Allah'ın yaratığını düşünüyor Allah Kur'an'da ne diyor? وَمَا قَدَرُ اللّٰهُ حَقَّ قَدْرِهِ Onlar Allah'a hakkıyla değerini Ve vel ardı cemin kabletuhu yevmil kıyamet ve semavatı mutluyatın biyemihi subhanahu ve ta'ala annu ve şükran kıyamet bütün yeryüzü onun kabletindedir onun yeminindedir Allah onların şık koşullarından yolur başka bir ayet يوم نخل السماء خطيت الجن للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا yazılı şartların insanları var ya onları böyle girer gibi göğe toplar dururuz yani tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getirdik bu üzerimize aldığımız bir, bir vaat olur bizim yaparız o zaman bu kağıtları birer gibi bilecek olur kıyamet günü bütün yeryüzü onun kapısında yani Allah'ın böyle bir eli var bu kadar azametli tamam mı? nasıl bir böyle azametli bir varlığı Allah azze ve celle aziz bir mahlukata benzetebilir yani Allah'ın eli bizim elimize benziyor yani biz yeryüzünün kavramında bunu mutazı ediyor mu? Şöyle ediyor mu? Nasıl bir el ki Allah Azze kıyamet mümkün yeryüzünün kavramında yani nasıl böyle bir azınlık haleti adi mahluklarının İnsan bir kağıdı alır mı? Biraz çok basit bir ödünç Alır bir kağıdı çok basit bir ödünç Ama bütün beşer bir araya gelmiş onlar dalalet çünkü onlar Allah hakkıyla doğumuna bilmişlerdir onlar küfre girmiş ben burada küfre girmiş bunlar küfre girmiş işte bu gerisi o küfre girmiş ne diyor mesela İmam Bukhara Şeyh'i diyor ki men şebbehallahu bi kavsihi fakat Allah'ın mahlukatına dönüştürse وَمَنْ جَهَدَا مَا وَسَفَرِهِ نَفْسَهُ Şimdi Allah'ın kendisi ne vasfettiği bir şeyleri inkar da küfretmiştir sonra ne diyor sonunda وَلَيْسَ فِيمَا وَسَفَ اللّٰهُ لِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولُهُ تَشْرِكُ Allah'ın ve de Resulünün kendisini vasfettiği şey Allah'ın kendisini vasfettiği veya Resulünün onu vasfettiği şeyden hiçbir şey teşvik olmuyor o zaman diyor ki bunlar dalalet edilmiş olur bu da işte mesele e, anlamada yani mesele anlamı yaklaşımında bulunan ikinci bir yaklaşım bunlar bu şimdi üçüncü kısımda mesele almışsınız ve zahirin silahını biz anlayabiliriz yani bunlara mesela şu ayetler geldi İsteva alalamış, arşı istelalamış Dallar isteva almış, istevalamış İçin Allah'ın eli geldi. zaman diyorlar ki kuvvet oldu, nimet oldu demiş Allah'ın kuvveti nimet Yedullah, mesela Allah'ın yüzü ayeti Demişlerdir ki sevabı, Allah'ın sevabı Muhabbetullah, Allah'ın muhabbeti dedikleri zaman demişlerdir Allah'ın sevabı Gadalillah Allah'ın gazabı Bunun demişleriz intikam Ve bu neye benzer Demişleriz Allah Azze ve Celle'nin Fail, yüz, bu türlü vasıflarla Allah'ın bildiği özelliği şimdi onları kadar önce bu tabi şu kadını tabiinde olduğum için mücmer olarak yani mücmer olan kısımda özel olarak mücmer olarak anlatıyorum bunlar tatlı yolda seçiyorum şimdi basit bir numara bunlar diyor ki ne diyorlar bunlar diyor ki neden sebeplerdi diyorsunuz ayetin zahiri ortada diyorlar ki hayır biz ayetin zahirini alamıyoruz Allah bundan çünkü Allah bundan nasıl bir şey var demiştir zahirinin dışında bir şey var demiştir diyor ki eğer bu sınıflarının bir şey olsaydı bütün sınıflarının bir şey olsaydı Allah zahiri küfür küfür olan şeylerle ilgilenir demiş bunların zahirinin zahirinin zahirinin altında Allah'ın adı vardır bunlar ne diyorlar bu grafimize çıkmış o zaman bunlara göre Allah Azze ve Celle bu küfürle hitap etmiş ama bu küfürle hitap etmiş şeyin şeyin zıttını muradır şimdi görün dalan halbuki Allah Kur'an'da ne buyurur yüzeyyinullahu lakum entedillu tapmanız için Allah size açıklamak oluyor şimdi bak şimdi tapmanız için Allah size açıklamak şimdi o zaman Allah bize açıklamıyor peki anladığı gibi anlatır bunlar ne diyoruz zahirini anlatmış küfre diyor zahiri küfürse bu ayet ne nasıl bağdaştırıyor yüleyin Allah'ın insan ediyor Rabbim mevzusunu Allah size açıklamadı bunlara göre Allah'ın yaptığı bu açıklamayı küfür Rabbim için Allah bize küfür var Rabbim ya Allah Rabbim için Allah bize küfür var ne diyor bunu başka görür Allah mı yüleyin Allah'ın Allah size açıklama yapmak istiyor bize açıklamak ile açıklayan bunu anlatmak istiyor bunu açıklamak istiyor Allah zahiri küfür olan nasıllarla küfür olan ibarelerle bu tepkisi otomatikli ne oldu? bak ama yine ne diyorum çok ilginçli şey. komikli böyle hem e, insanları indiriyorlar hem de kendilerini dini kurma işliyorlar bunu söylüyorlar diyorlar ki Allah tür şeylerle bize dünyayla hitap ediyor ama bunun tersini kastediyor veya bu hitap ettiği bu dünyaları kastetmiyor bunun da sebebi şu Allah böyle yapıyor ki bunun kenarını kastediyor neden? çünkü bu maskeleri biz gördüğümüz zaman Allah'ın Allah'a bununla yapacağına imkansız bizim aklımıza ters böyle bir Allah olamaz o zaman Allah da bizim de bizimle bu türlü cümlelerle bizim muhatap aldığı zaman otomatik mümin önünde istinat tarafı açılır yani bu manada Allah bize zahiri küfür olan lafızları söylüyor biz de çalışalım gayret gösterelim masları anlamaya çalışalım bir ay aklımızla e, gayret gösterelim cehd edelim ki böylece bu gösterdiğimiz cehden dolayı ecir alalım eğer bir Allah gerek eğer Allah bu cümlelerle gerçekten zahiri kasteteydi bunun tek bir sevap almanı düşünemez zaten açık ortada hiçbir cehdimize gerek kalmayacak anlayacak inanacak ama biz bu maskeleri anlamak için gayret gösteriyoruz aklımızı yoruluyoruz düşünüyoruz ve sonuçta da hakka varıyoruz bu cesimizin dolayı bu cesimizin dolayı ne yapıyoruz? kağıt oluyoruz yani sırf Allah bazı kullar dört edip sevap aslında küfür bir lafı küfür dünyayla yani böyle böyle yani yani böyle ki beraber sen Allah'a bazı kullar işte ödür atıp buradan onlara küfür bir şey söyledin Zahiri küfür olan cümlelerle gelin Bunlara zahiri küfür olan bu cümleleri anlamak için göstersinler Sonra da küfürden çıksınlar Hakkı bilsinler Mesela bu ülkeyi daha kaçınıyor böyle İnsanlar işte hacca giderken çok da yürüyorlar arabayla gidiyorlar ama ben Özel olan bir eşeğin üzerinde Özel olan bir eşeğin üzerinde olaydı Bazen de eşeğin üzerinde Bazen uyuyacağım gibi öğreteceğim Yeni bir eşeğe yardım edeceğim kilitleyeceğim de kadar Böyle mi? Çünkü bunda çok cesaretin olayı var Çok büyük yorgunluk arz ediyorum Ben de bunu tabi olacağım Ölüyorum bunlarda yaşıyorum Allah için Bunu özür vereceğim Böyle bir insan yaşlı bir kere sebep edilen ne gibi olmuyor böyle olmuyor Hayır öyle olamaz Bu yaptım bağlı Çünkü bu senin kendi seçimin ve isteyerek girdiğin zorunda Hani işte hacca hiçbir engel yok şey Çok engel vardı da gidemiyordum da şunu da yürüdü da Sen mecbur kaldın dedi O senin ihtiyarından dolayı, senin seçiminden dolayı değil Bu bir derece tamam bu bir şey demiyor Ama bu zorluyor Sen de senin kendi ihtiyarından kendini çoktan geçiyorum kendini teklifte mükellefliğe çoktan geçiyorum kendi zorunluluktan değil kimsenin kendini sömürüye adı kendi zorunluluktan değil bundan dolayı kendi yaptığını hazır anlamak bundan dolayı Nebi Sassal'ın mesela bir adam nerede bir adak arayamadan kılmışa bir ne adak arıyor Nebi Sassal'ın onun gölgeye çıkmasını anlıyor kendini nefsini azap edip kim yaparsın mı? Allah hatta Allah Kur'an'a ne diyor ma yefalillahu bi azabikum in şekertum ve amintum ve kînallahu şakirin alem eğer şükredersiniz ve iman edersiniz Allah size neden azam olur şimdi bunu duyumun yani şey bu tahkimlerin içeriği çok var Allah'ın bize zahiri kütürle bir şeyle feda etmiş tahkimlere cehd da bir grup olmasını anlamasına dair bu dördüncü grup da bunu tutmuş burada tutarız ve kesinlikle diyoruz mutavvil yani kesinlikle demeyiz şu ayetin manası şudur şu ayetin manası şudur demeyiz burası tutarız Kur'an okuruz hadise okuruz ancak öyle bir okuruz ki bunları sanki böyle o dili bilmiyormuş gibi okumak yani işte Arapça bilmiyormuş bilmiyormuş Arapça okumak veya İngilizce bilmiyormuş İngilizce okumak bunu kastediyorum böyle yapabiliyorum siz okuyorsunuz onu ama sanki o dili bilmiyormuş gibi okumak yani sanki biz Arap tamam mı İngilizce okuyoruz bu İngilizce de bilmiyoruz o zaman aynı bir Arap yani Arapça bilmiyorsa İngilizce bilmiyorsa diye okuduğu zaman ne anlarsa siz de onu anlarsınız ben hiçbir şey bunun dışı bir karşılık hiçbir şey neden? çünkü bu sizliği bir kitap nasıl gördüğünüz zaman evet yoruldu şey yok diyor biz buna yok diyor istila diyor biz buna istila diyor ama istilanın manasını bilmiyordu bakıyorsunuz bunun bahsetmiyordu kelimenin manasını bilmiyordu biz biliriz onun için kadar niye böyle biliriz Allah'ın karşının üzerinde olması ne demek manu rahatsız olur ama sevgiyetini bilmiyoruz nasıl bilmiyoruz ama bunlar mana dışında şey keyfiyet dışında manasını da müsaade ediyor manasını bilmiyor diyor Allah'a beraber yok yok demek istiva istiva demek ama ne diyor istiva halbuki ne diyor istiva malumdur ne istiyor manası belli elin manası belli yüzündedir öldürdüğün zaman artık onlar ölümlerine ama Allah'ın ölümlerini bilmiyorum bunlar keyfiyetten bahsetmiyorum manaya dahi miktar ediyorum işte bu manaya miktar edenler miktar ediyorum ve İbn-i Teymiye Rahimullah der et ağır akıl ve nasıl da diyor ki bunlar ilhad ehlinin sözlerinden daha miktar eden bir şey tatilcilerden müşemmilerden var yani çünkü neden bunlar bunlara göre Allah Azze ve Celle bize öyle şeylerle Risale 3, 2, 15 cümleler anlatmış yani haşa Allah abdest de istihar etmiş abdest şeylerle istihar etmiş yani bu şeye benzer işte e, e işte Arap bir kavmi üç çeşit kitap indirmeye benziyor hiçbir manası yok bak bir hal onlar değil mi İmam öyle diyor ki bütün bu şey masları bütün sıfat masları hiçbir tümünün bütün manası malum değildir onlara onlardan bir hüküm olduğu zaman Rahman alel açıkla ya ben de Allah'ın açıklasın Rahman açıkla iki elemanın açıkla ve kavur Rabbim Rabbinin vecihli akıl kalacaktır ne diyorlar Allah var yani bunun manasını bilmiyor Allah var vecih vecih vecih yani vecih zal cüzün ve harfi araya gelmiş bu kadar iki boş bulunmuş mesela ne gibi mesela sarmıyor anladın sarmıyor muydun sıra var mı yok ama diyorum ki ben seni çocuk baktım sarmer yazdım seni sarmerde otursun bizi sarmerde inanılıyor inanılıyor bu sarmerde çocuğun içinde var hani işte bu ayeti konu içinde var bu kadar başka bir şey bilmiyorum hani yani o kadar batıl ki Allah Azze ve Celle'nin yani selamını zıt Kur'an'ın yüzünü ters Allah Kur'an'ın da kitabın inzemnâhu ileyke mübarekin ve debberu ayâhı ve liyezzekkara ulul albâh sana e, bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik yani demek ki Kur'an öğüt almış akıl etmek için dedim ki bakın manası bilmiyorum iki defa kendimi yapmıştım ben sana diyorum ki sarma büyüklüğünü yaptırır salladım düşündüm ne düşündüm düşünmedim bu lafızları lafız olarak iman etmişim ben sabit miyim iman ettim yani senin sabit ya şimdi kelimeleri iman ettim düşün bakın bu teorimi salladım İslam'ı bunları çeviriyor bunları çeviriyor Bundan dolayı İbn Teymiye Rahimullah bunların sözleri, müsavilerin sözleri ilhad etmenin daha batıldır. Ve maalesef ve maalesef günümüzde birçok ehli sünnet adı altında dahi insanlar özellikle bunun daha çok Arap ülkelerinde var ehli sünnetin insanlarıyla itham etmişlerdir. Hatta bunlar, bunların başında günümüzde yaşayan, yaşayan e, günümüzdeki e, çelebileri düşünmeyi kadar bazı yazarlara veriyor. Dolayısıyla ehli sünnetin insanları ikisidir ya farklı da bugün e, şey ya şey sayı da bugün ya da mutabı da bugün şimdi şey de farklı o yüzden diyorlar ki e, ehli sünnet mutabıdayız çünkü ehli sünnetin birçok lafızlar var mesela Ahmet İmam Dallı'nın başlarında yani ruh hakkında işte bu notlar nasıl yanlış öylece geçiştirildi Ehl-i Sünnet'in böyle lafı çok bak diyorlar Ehl-i Sünnet bu lafızları kullanmışlar Bunun Ehl-i Sünnet mutfağıda Lafızları geldiği gibi geçip öyle geçiştirin şey demişler Ve o yüzden de bugün e, maalesef ve maalesef birçok insan bu hastalığa düşmüş Ve mutlaka e, onlarca kişi tanıyorum gerek Arap ülkesinin gerek Türkiye bunlar bunun meşgulü aradan dahi onlar bunu mutavda bulmuyor onlar bazı ölçümüzü mutavda olarak söylüyorlar bunu ölçümüzü mutavda olarak ölçümüzü hiçbir zaman yani mesela onu sorduğum zaman Türkiye mesela bir adam Yedullah senin zaman kadar söylüyor Yedullah Allah'ın yedi Eli değil mi diyor Allah'ın yedi diyor Kim yok ya El yedi yok demek İstila istiyor nasıl diyorsun? Yok istila istiyor Ne istila istila bilmiyorum ki manasını istila istila manası da şu böyle ehl sünnetin bu lafızları yanlış anlıyor çünkü ehl sünnet diyor ya şimdi emir ruh hakim olacak onlar bir taraf aleminden geçmişe bir lafı diyor gayri ruh geçen bir şey bu lafızları peki lafızlar bize ne geliyor manasıyla beraber geliyor değil mi? Öyle geldiği gibi alıp bunlar bir tarafın mevzularına baktığımızda İmam Ahmet olsun, Güzellik olsun bir sürü e, dünya, şükür dünya senin tarafı anlamı var diyorlar ki bunu bakmamız lazım bir şey çok Dağla kayda Allah'ın sözü çok diyorlar ki emrediği hırsın mevzuları bu sıfatlarla alakalı makları geldiği gibi geçiyor onlar bu cümlelerinden ne anlıyor? işte geldiği gibi geçiyor kolay kolay yok manası yok bu batılda bunu selefin nedeni olarak söylüyor Ebu Hanife, İmam Şafi, Ahmet bin Hanbal, Ezzai, Bilmem, e, hepsi böyle bunları diyor tabi oldu o yüzden dünyadaki e, yazarlardan bile çok yardımcı oldu mümkün saygıdalıkla ikramlıklardı ve eserken de daha mutabalar çağırmışlardı ya bir tevhid ederiz muhasırda eşyar olunur ya da mutabıda ederiz ikisi de haklı demiştir şey. mesela bugün bile mesela ahiyetin yıkılması değil mi? Diğer bir isimleri falan selamı geçiyor Mesela itikad adı altında kitabı var diyor Öyle kimde de mağdur ve eşarı var Seleflerin de itikad kitabında yazıyor Seleflere bir öğretimlik Ama seleflikten bizim şunu anladığımız Gerçek bizim anladığımız seleflikten bahsediyor Mutabı da hitap ediyor Biz de selefin mutabı da anladığımız Böyle bir ki Mesela da söylüyor Ben bu konuda Allah'ın sözünü düşünmüyorum Ya ben çünkü bir ki Allah'ın sözü halası Şey bir halası Ama o batıl adamı tatlı ama ben Halası kısmını alıyorum Çünkü onlar mutavladaydı Manalarını geçiştiriyorlardı Bir mana yıkılmıyorlardı Biz ise mana yıkıyoruz ama zahirin içindeki mana yıkıyoruz o yüzden bugün var ya yani dünya bütün mübarek İslam mübarekinde yazarlar öyle ki bütün mukabele olan dünya var bu Türkiye'de yazılan şeyler başladı bütün var bu ortaya çıkıyor Tümünün herkesin tanıdığı yavaş yavaş çıkmaya başlıyorlar bunlar söylüyorlar şeyler ki maalesef etkisinin nasıllarını getiriyorlar tüketmediğimizin her başta beyan ediyor tüketmediğimizin önümüze bunlar eşkal olarak çıkıyor şöyle bir sen şöyle olsa kurtular gelir bana ne beni ilgilendiren Kur'an sünnetlerden ne alınmıyor o da senin batılığın olur yıllarda selefini diyorsun bunun da önüne böyle bir işgal geldiği zaman selefin ha bana ne ben selefin değil miyim değil miyim diyorsun ne diyorsun ben Kur'an sünneti tek başına ne diyorum ne hepsi batıl mı daha anlatımdan bak ne kadar selefi alim diyorum şu an şu an selefi alim diyorum şimdi onlar onların bu dinlere çıktığı zaman bana onları değil mi diyorsun bak bakalım acaba söyledikleri mahallinden yerinden hasım işgal mesela onları hasımacak onlar da maşgul dergini birleştirmiyor bunlardan musavidelik anlatsan ve bunları halkın yapıyorum bakın şöyle musavidelik bu da çünkü onların o cümlelerinin içine baktığımız zaman dünya istatladıkları belli emri hasımacak geldiği gibi geçti nasıl böyle dedik tabi manayla beraber gelir ben o zaman tarafı demiş oldum manasıyla beraber geldiği gibi geçirin bu şey böyle gelir bu ara. tatmin bir şey değil şey. çünkü evet. o iki manayı tatmin ediyor yani Arap sandalye olduğu zaman bu sandalyenin şeyi yok mu yani kapıda bir zaman insan bir zaman yok mu yani sana lafızları geldiği gibi geçtiği zaman nereye geçtiğini manayla beraber geçiyor o zaman benim tarafta manayla itibarı varmış bunların da bir işte e, bazı harflerin bir araya göre bir kelime oluşturması değil bu kelimelerin içinde mana var anladın mı? o yüzden telefon lafızları çok açık evet emriyet nasılmazda iddialı gibi geçtim bu ne demek? yani Allah elin var dese elin yok geldiği gibi geçti ben ayetlerin manasını buradan çok açık hatta İmam Malik'in net nasıl İmam Malik İstiva Şeyh İstiva diye söylediğinde mutlu edin Bunlar malik ne diyor? Başını sallıyor ne diyor? El istiva o malum İstiva malumdur Değil mi? Yok bak İçini dolduruyor mu? İstiva malum Yani Arap dili evliyatı malum Manası malum Ama neyi meçhul? Velkiyeti meçhuldür Ehliyeti meçhuldür Bu ne malikten mütevasıdır Öyle kalefet kumurlardı kabul etmişler Lale kaydı ve sayda var mevzu Bakıta muhalif etmiyor yani Bunun malikten sabit olduğunu Bakı icmalar Burada tezgü dahil ne bunlar inanmıyorsan bir vakit tarih biz emirli hakkında da şey el-kullah malum mülküz meşhur kullah malum bir keyfiyyeti meşhurdur bir kullah deriz malum ne demek malum kullah malum ne demek yani bir şey olmaz manasını dolduruyoruz yani mutabit edemiyoruz bizi demiyoruz sana ıskala bunun manası yok hayır bunun manasını biliyoruz ülkiyetini Allah'a yaradır bunun istiva olmaz ama Allah'ın arşının üstünde olmasının nasıl diye bize meşhur o yüzden diyoruz ki bir kere bu Kur'an'ı duyurmak yani Allah Kur'an'ın diyor Mezzenle aleykel kitabe illan kulli şey biz sana kitabı indirdik her şeyi açıklamak lazım biz bu kitabı indirdik her şeyi açıklayıcı olarak her şeyi açıklayıcı olarak bu Kur'an'ın manası boşmuş bunlara var nasıl olacak nasıl bunlar yani bütün ki böyle üç hayırlı akıl gelmiş bunlar diyor ki üç hayırlı akıl yok ve bu mutlaka bunu söylemeli Kur'an'ın hiçbir manasını bilmiyor mutlaka şey İbn e, yani İbn Abbas'ın talebeleri mesela İbn Abbas İbn Mücahit İbn Mücahit Kur'an'ı baştan sona İbn Abbas'ın ilmini okuyor ve her okuduğunda her benzinliğe bir sorar mı diyor manasını Dedi ki Ümmü Selef'in yanında bu noktanın manası mevcut Bunların da ilgili manası yok değil onların içi boş değil özellikle bu mukavele ve kuyrusu yanı çok uzun bilmemiz lazım ileride bakıyordu çünkü hakikaten bu işgal geliyor bilgi Türkiye'ye ve gittikçe ölüyor ama insanlar farkında değil en basit örneği yakın bir tane selefi bir arkadaşım İlimle de iştigal eden Arapçıda olan hatta yurt dışında da okumuş bir arkadaşım Geldi Sevinç yanına diyor ki Diyanet'in kitap baktı İslam akidesini anlatıyor ve yazarı o kadar mükemmel yazmış ki Selef'in hak mezhep olduğunu söylüyor ve isim kitapları aynı bizim bize ispat ediyor ben de merak ettim bunu bana söylersen bir ölmeyeyim değil dedim ki hangi yönünde dedi ki Diyanet baktığı Diyanet'in yönünde gittiğinde aldığım kitabı diyor ki biz Allah'ın yolu var deriz Allah kuluna atmış deriz Allah e, gözü var mı deriz ben bunu hiç güzel biliyorum şimdi ama yolda güzel mi bile benim ne aklımda var kesin bu adam insanı da bunu söylüyor çünkü insanı Diyanet Kutsaları kitabda nasıl bir yaşamak aslında nasıl çizimde kalmadı gittim baktım adam sonunda anlatıyor bunların işte emri hakim acayip işte bunun geldiği gibi geçti yok yok büyük tutarı yedin manası yoktur istivanın manası istivadır yani ne istiva işte el kim te vav illet harfi vesaire bir araya gelmiş bir kelime olur hiç manası yok bunlar kaybedi bunlar kaybedi mi? yok işte kaybedi bir kelime aynı bunun gibi işte aynı şeye benziyor benim, benim numarasım var ne benim numarasım işte numarasım aynı benim gibi ama bunu anlamamış arkadaş anlamamış işgal sorun çok büyük sorun var akıbeyi tutmada sorun yapılanı tutmada işgalini çok bunun büyük hastalıkların başında bunlardan anlamamız lazım yani mesela bu arkadaş e, çok büyük bir sonuçla gelebiliyor ama aynı akıllısı bir anlıyor diyor demek ki ileri diğer olmasa adam e, belki adam bir şey de vardır belki de insanların önünde gelecek e, yani halkla tartışırken veya insanlarla tartışırken bak benim bir düşünüp belki önünü koyulur şey insanlar mutabir olacak müşebbide olsa daha iyi müşebbide mutabir olan bir insan dedi ki istivanın içi boş başka bir insan dedi ki Allah'ın istivası benim istivamı değil müşebbihi daha hayırlı olmalı Allah'ın kulası bizim kulağımız bilir yener daha hayırlı mutabıdan çünkü mutabıdaya göre Allah adetmiştir galiba Allah bu Kur'an'ı indirmiş düşünün demiş ama manası olmayan bir şey düşünmemiş ki boş bir ifadeye koysam dedim ki akşam ayetlerini anlamıyorum namazda ölüm zekat bunlarla alakalı ayetlerin manaları yani bu, bu ayetlerde geçen bu lafızların iki bölüm var bunların manası var mı? evet onların var diyorlar bak şimdi ahkam ayetlerinin manasını ispat diyorlar var diyorlar ama sorduğum zaman bunların iki ispat yok onlardan tefsirine gidelim iki yok yok yok onları sorsam sanat mı dedik ben anlamıyorum Evet ceza e, Türk, Türkçe mi yazdı? Arapça anlatır şeklinde anlatılır Tamam mı? İbadetin mektubu e, işte ibadet, ibadetin mektubu Misal doğru kodunu tek e, e, e, yasak doğru kodunu Yasak namaz selam namazı yapıyor sorduğu zaman yukarıda namaz şey, mı? Bak namaz şey salat mı? Bak salat namaz mı? Filan ne? Filan oruç mı? El-Hac ne? Bak Ne hac mı? Temin ne? Temin ne de Temin işte ne anlam abdest gelecek ne anlatır Bak bunları ne tepkide gitmiyor Biz Allah'ın yedi Orada öyle öğreneyiz Allah'ın kulakı işte ne demek? Ne bir tepkiye öğreneyiz Kulağını ısrar kulağını anladın mı? Şimdi o zaman bu müsaadeye göre bak şimdi Onlara söylüyorsun ki bu ayetlerin içinde hadislerin içinde ahkamla olan konuları yani namazın zekatı öyle bir haccı anlıyor musunuz? anlıyor diyorlar malum bunların manası diyoruz malum diyorlar peki niçin siz Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını da bir şekilde malum olarak yani sıfatlarının manası sıfatlarının, sıfatlarını beyan eden lafızların manası niçin bunları bunlarda malum demiyorsunuz? Halbuki bunların tam eğer müsaade edip yapacaksanız tüm tersini yapın da bari insanlar bilmesin yani koskoca aziz talip olan Allah Azze ve Celle varlıkların en en yücesi bütün alemin yaratıcısı bütün insanların, bütün mahlukatların kendisine muhtaç olduğu o varlığın manası, malum değil, sıfatlarını tamamen amacı olacak malum. Eğer iki günden bir malum olacak Allah malum olması gerekir. Bu kadar azim bir varlık. Allah malum yapmıyorsunuz içindeki manaları onları içeren lafızlar manaları içeren o lafızların içini boşaltıyorsunuz ama onu içinin önünde yazıyorsunuz o yüzden dedik ki emri hakem acayip Selefin şu lafızları geldiği gibi almış geldiği gibi geçmiş kısımdaki lafızların Selef gibi almıştır bizim şu an anladığımız gibi almıştır çünkü lafız manaya beraber gelmiştir lafız lafız ne demek bir manaya delalet eden şey demek bir manaya delalet etmesi için onun mananın içindir işte bu dönemde bütün yanıtlarımıza bu telef bundan delidir ve bunun telefi iftira olarak yıllarca zahide ülkeserim de diyor Selefiler şart ediyor Düşün zahide ülkeserim hayatını şokul İslam'a diye bizim şu an anladığımız telefsiz yıkmak için hazırlanan bu adam Nasıl ehli sünnetten sayıyor bu kesin gibi anlarız diyor anlar, anlar, anlayabiliriz çünkü ama üç asırdan bunu üç asırdan bunu anlıyoruz yine yine beşinci kısım var bizim lafızlar anlatıyor diyorlar ki biz Allah hiç konuşmuyoruz işte ne bu Allah'a layıktır şey? ne değildir ne mahlukata benzer ne benzemek çıkarız diyorlar bu hiç konuşmuyor şimdi bunlarla musavvida arasında tartışmıyor tarz şu musavvida musavvida diyor ki biz kesinlikle bir hep sıfır bir şey demeyiz ama bunlar diyor ki bu böyle de olabilir şöyle de olabilir yani Allah'ın elinden maksat kullara benziyor da olabilir benzemiyor da olabilir manası var da olabilir yok da olabilir ihtimalli olduğu için diyorlar biz burada tutuyoruz ama misalde öyle demiyor misalde diyor ki hayır bize ihtimalli diye bir şey yok kesinlikle bu kelimelerin manası boştur tamam arasındaki kavga altıncı grup da var bunlar da e, beşinci gruba benziyor ama biraz bir fark var bunlar tamamıyla bu isim sıfat niteliğine yüz çeviriyor tamamıyla bu hiç bunlarla iştihal edilmiyor hiç kesinlikle bunları okumayız bile yani okusak da öyle seçtiği sevap kazanma adına Kur'an'dan bir parça da öyle okuyacak bunun Bir evin içinde mutalip bağlıdır hepsi evin içinde mutaliptir bunun evin içinde mutaliptir bağlıdır bu kitabı ön kadın olduğu çıkarılır hiç evlenimde şartlar mazumlara şart Bir şey devam edecek Thank you.